يعني. ضج سبع من أراضي أمتي سارت له كريمي بوتن بيرنيك فارسا عفى القعود منعما منعما www.pautak.com Soba put vjernika. مقصدي حتى أنال به الشهادة مسلما Soba namenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kaže mnogo toga, a najmanje istine. Allahove robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Gostovanje uživo. Širok izbor audio predavanja daje sa naše govorno područje kao i upoznavalaca problematike s kojom se naš ume dana susreće. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih minibera. Halil nas na portalima www.vjerovjesnika.com www.stazomislama.com i www.essunne.com أشرق النور المبين وأتى الحق الأمين هلنا الكون www.polta.com Soba Put Vjernik Oh vratima demokratije, drže ključeve od demokratije i zamislite, pozivaju da se kroz ta vrata uđe i tamo nas iza kao čeka džennet islam, vjera kojom je Allah jedino zadovoljan. Wallahi, wallahi, odvratno je navoditi ovakav primjer, a li da pozivamo ovako nešto i mogu slobodno nazvati Iblis na vratima demokratije poziva u džennet. بك أستجير فمن يجير سواك U istinu, pod navodnim znacima kažem, mi molimo da nađu rješenje za probleme koje, su, koje smo šta sami napravili. Ovdje mislim na prodane duše iz redova umeta. umjesto ujedinjavanja svojih redova i zajedničkog rada na suočavanju sa ovim prijetnjama koji nam dolaze svima generalno i izazovima, predani muslimani su, nažalost, postali na angažiranju, angažirani i dali sve na prepiranju oko spornih pitanja. sestre u islamu, poštovani džemate, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah te barake wa ta'ala molim da nas sve uputi napravi put, da nam podari ono što je za nas najbolje, da nam podari razboritost i znanje od kojeg ćemo se okoristiti i koje će nam koristiti i na ovom, a i na onom, a i na onom svijetu. Ja sam večeras, braću i sestre, izabrao za mene možda jednu najtežih dosta tema, Pa sam se popričio za Allahovu pomoć i namočio da vam kažem iskreno, a, obratit ću vam se na možda jedan drugčiji način nego do sad, da vidimo i sam naziv kako govori umat u skorije doba, da pokušamo uz Allahovu te bare kao tala pomoć sadati i ono što smo naučili od Allahove vjere i od onoga e, okruženja u kojem živimo, na što ću se ja najviše bazirati, jel da, da vidimo kakve su to greške, šta se to nama dešava oko nas, jer mi smo tu i šta nam je, inša Allahu Teala, činiti kako bi umet Muhameda sallallahu alaihi ve sellem ili mi koji smo dio tog umeta bolje prebrodili sve ove krize. Braćo i sestre, neki ljudi ovog vremena vide visok položaj na kojem su držani učenjaci i pokušaj vladara i vođa da ih privuku. Želja da se postigne ugled kod ljudi I povlasice vladara su ohrabrile takve ljude da uđu u njihove redove. Jel da? Zato što će pravni odlik, to jest da budu neko i nešto, ali i u korist vlastodržaca da i ne bi dirali, a sve ovo radi Dunjaluka. Oni su se dodvoravali vladarima, tražeći ulaz u njihove političke krugove, pokušavajući da dostignu, jel da, nekakav autoritet kod te vlasti. Nekima uspjeva, a nekim Ne. Onima koji uspjeli uspjevaju, oni nisu mili, niti mogu biti čisti od mrlja podčinjenosti i munafikluka. Ovo je bio proces kojim su mnogi koji su jednom bili visoko počašćivani i traženi, postali odjednom obezvrijeđeni tragači mjesta kod vladara kako bi se smjestili. U ovom dobu, međutim, postoji neki koji su kroz Allahovu milost ostali iskreni i čestiti učenjaci Allahovi vjeri. Ali većina onih koji se okrenuši bavljenju pravnim problemima i izdavanju fetvi su činili to zbog dunjaluške koristi. Pojava ovih novih tipova pravnika najviše odgovarala i odgovara i dan danas vladajućim strukturama koji su zadovoljno slušali šta god su ljudi rekli, ovi ljudi, jel da, u pogledu osnovnih principa vjeri. Šta god bi ovi rekli, ako ovima paše, oni će im na to aplaudirati. Tako su svjesni ili nesvjesno, a to će Allah te varke tala presuditi svima nama, razvili davu koja je postala ništa drugo, već pronalaženje kontradiktornosti i nesuglasnosti u izjavama drugi. Ništa drugo. Oni su tvrdili da su njihova tumačenja ova, to jest ovi postupci, imala za cilj da brane Allahovu vjeru, čuva i sunnet i da suzbiju neotare. Ista tvrdnja o zaštiti vjere je data od onih koji su radili na izdavanju fetvi. Oni su tvrdili da su čuvali vjeru, da su time, jel da, iako su te fetve pogrešne, htjeli da čuvaju vjeru i da su oni preuzeli na sebe kontrolu muslimanskih zakona, šerijata, iz brige, eto, prema Allahovim stvorenjima i želje da im ponude iskreni savjet, mašala. Oni su nastavili i nastavili ovim manirom i dan danas. Ovo je prema tome pokretnička sila koja je vodila ljude, ušta, braćo i sestre, u rasprave i takmičarske debate. Ne postoji drugi uzrok osim ovog. Ako bi se ovi i uobraženi učenjaci priklonili razmimo ilaženju sa bilo kojim od vodećih učenjaka po bilo kojem aspektu znanja, oni bi sigurno kasali za njima zato što im šta? Zato što im nije stalo do istine. Oni bi nastavili insistirati da je kroz to, jel da, da je njihova jedina briga u svim njihovim nastojanjima bila da se dosigne samo znanje o vjeri Allahu i traži blizina Allaha Tebareke Votala. Naša istorija i ova vremena su obilježena ovim zastranjenjima koja nas i kako muče, braći i sestre. Ovaj, to je teoretski, ne može razriješiti probleme u praktičnom smislu kako su to radili ko? Ashabi, tabini i dobri Većina pravnih problema i mnoga pitanja koja se odnose na fik, zbog takvi su ništa drugo do formulacije proizvedene za vrijeme čega, kako smo rekli malo prije, tih takvičarskih debata u atmosferi čega, u većini slučajeva samo svađi ovaj pristup i zakonodavstvo je dao veliku patnju velikom dijelu muslimana, jer su oni gledali konstantno na jedan čin na to, kao koji počini ista osoba u istom prostoru i vremenu biva dozvoljen kod jednog dalje, a zabranjen kod drugog. Pa su maste ostale zbunjene. Dosjetljivost i vještina u obradi ovakvih pravnih pod navodnim značima principa je počela biti gledana kao dokaz njihovog uma, kapaciteta pravnika i njihovog genija i prednosti na drugima. Pa se oni koji dive kako su ovi pametni, kako je vrijeme išlo, i vjerski autoriteti nestajali, jer Allah ne da takvima da budu autoriteti, ovaj fenomen je zadobio alarmantne proporcije. Ljudi su postali, šta, nezainteresovani za šerijat. I oni koji su imali odgovornost u donošenju odluka su počeli donositi fetve koje nisu bazirane bile ni na kakvom dokazu i koje same za sebe nisu bile ispravne. Govorile same za sebe da su neispravne. Oni su tvrdili ti da su donijeli da donose fetve ili da olakšaju stvari ljudima, ili da budu strogi prema njima, da bi isprečili, kako kažu, da pređu granice šerijata. Ovo je posebno tačno u slučajima olakšica koje su oni davali kome? Vladarima sa jedne i samim tim fetvi koje su važeće i za narode koji su pod tim vlastima. Pošto se svidi vlastima, mora se sviditi, sviditi narodu. Evo vam primjeri. Neki fetvi kaže, Navodim primjera, jel da? Čime se danas služi? Fak je upitan o valjanosti abdesta. Onoga koji je dotakao ženu ili svoje genitalije bi rekao prema je Hanifi, abdest nije izgubljen. Ako bi bio upitan o igranju šaha ili jedenju konskog mesa, rekao bi prema šafi, ovo je halal. Ako bi bio upitan o kažnjavanju osobe e, koja je uradila nekakvu, počinila lažnu optužbu ili prešla granice u slučaju kažnjavanja uspostavljeni od šerijata, od pravosuđa, on bi rekao, Malik je sankcionisao takvu praksu. Ako bi pravnik želio upotrebiti pravnu varku da bi omogućio nekome da proda vakuf, ka, kažem pravnu varku pod navodnim znacima, da omogući nekom da proda vakuf muslimana koji je uništen i ne donosi više nikakvu korist, taj bi opravosnažio da je prodaja vakufa dozvoljena prema Ibn Hanbelu posljedica ove fetve, evo ove zadnje baš je bila šta, braćo i sestre, da su muslimanski dobrotvorni vakufi, ono što su muslimani davali, koji su nekada smatrani nedodirljivim, postali privatna imovina, ali na jedan peršidan način u periodu nekoliko godina. Tako je vakuf postao nedodirljiv, jer se eto o njemu neko mora brinuti, ali nedodirljiv za koga? Za obične mase. I zbog te brige i vakuf kojima se precizno kroz par hudbi naredi da daju samo njihove ruke i tako narod postaje sakupljač i dobrotvor, a oni na vlasti kolektivno troše i upravljaju onime što narodi brižno daju sebebom njihovi fetvi. Ovim procesom i kroz gubitak bogobojaznosti od Allaha Tebare Kevotana, ciljevi šerijata su bili potkopani i njegovi sveti principi su šta? Bili zgaženi. Oni od koji je očekivano da zaštite interese vjere, šarijeta, ostali degradirani i vjera sama za sebe postala obezvrijeđena u pogledu ljudi. Prelaženje vjerskih granica je postalo prihvatljivo u očima javnosti koji nas gledaju, jer su oni gledali da učine stvari što lakši. Ne bi li se ljudima svidjelo, jel da? Neki fakiji su podlegli ovom slobodnom trendu i uništili zaštitne zidove koji su čuvali šerijat Allaha za ođelu oni su dozvolili sebi da donose sudove da bi udovoljili svojim čefovima i prohtjevima i prohtjevima naravno njihovi vlastodržaca od pojave podjele muslimanske mase su uhvaćene u stanju zbunjenosti i potresenosti. Učenjaci su bili tako zauzeti opravdanjem sobstvenih pozicija da kad bi neko uzeo proučavati za ostaštinu ovog ummeta koji je zaslijepio svijet svojim prethodno neprevaziđenim dostignućima koje im je Allah dao, mislim prije svega ovdje na prvu generaciju muslimana, teško bi mogao povjerovat da je ova vrsta ljudi danas mogla ikako i pomisliti da su iznikli iz ranijih ovih generacija. Ovako je bilo stanje umeta dok se odvijala i odvija i dan danas evropska igra. Evropljani su ispred sebe vidjeli muslimanski umet koji je izgubio sve od svoje stvarne živosti ništa mu nije preostalo, vjera je uspavana, muslimani sami je bezglavljeni, nije ostalo ništa od stari neospornih činjenica, ponašanje je postalo devijantno, nedostajalo je ustrajnosti istih planeta, nisao, muđahi, nisao Uleme je bila ukočena, ištihad suspendiran, pravna nauka izgubljena, novotarije su uzijele maha, sunnet je ostavljen da se odmara i islamska svijest je rasla, zamavljena i izgubljena. Bilo je to kao da umet sa svim svojim posebnim odnijeni postojao subhanala. Ovi uvjeti su učinili umet kako lahkim plijenom za zapadne snage, koje su prezale iščukujući zlatnu šansu da se pokrenu i dovrši ono malo što je ostalo od islamskog karaktera ili muslimana kao osobe koja čvrsto stoji na svojim nogama. To je odvelo u situaciju u kojoj se i danas nalazimo. To je situacija sramote i podjarnjenosti. Mi više nismo po njima sposobni sami voditi svoje poslove. Oni, to jest poslovi su u rukama naših neprijatelja koji odlučuju o našoj sudbini. Tako govore, u istinu, pod navodnim znacima kažem, mi molimo da nađu rješenje za probleme koje, su, koje smo šta sami napravili. Ovdje mislim na prodane duše iz redova umetana ovim periodom i ovog, tijekom ovog čitavog perioda umet je pokušao da ujedini što je ostalo od njegove snage da povrati izgubljenu slavu. Svi pokušaji u ovom smjeru međutim su završavali bezuspješno jer su usvojene misli bile pogrešne i u neskladu sa Allahovim zakonom i pravilima koje je postavio Allah te bareke o teala. Ovi pokušaj su bili bazirani na usvajanju i slijedjenju stranih programa, o ponašanju stranih gospodara, što je oboje samo otežalo stanje umeta. Umeđu vremenu, nova generacija u potrazi za ranom, za mehlemom, je započela potragu za rješenjima koja su vjerodoštena i čvrsto Allahova tevareke u teala razne iznikle grupe muslimana su počele svatati da svatanje i postupci umeta u ovom vremenu moraju biti iste, iste misli koje su potrebljene da bi se uspostavio pravi kurs na samom početku, a to je pravac Selefu Salih, ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Oni su se dakle okrenuli islamu odmah su kurs usmjetili tu, usmjerili i shvatili kako je sladak i zadovoljavajući. Ovo je proizvjelo fenomen zvani islamsko buđenje. Neprijatelji islama, braćo i sestre, uprkos svojim unutarnjim razlikama, nisu nikada željeli da dopuste slobodan razvoj ovog blagoslovljenog buđenja, ali njega će biti vallahi. Koliko je samo oružja i izvora koje su upotrebili da bi se borili protiv nas. Neki iz samih muslimanskih redova su također i kako dio ovog njihovog zločinačkog arsenala i bili su upotrebljavani svjesno ili nesvjesno kao agenti da sabotiraju pokret za uzdizanje umeta Mohameda sallallahu alejhi ve sellem u pravom svjetlu islama. Jedna od najuništavajućih metoda koje su upotrijebili neprijatelji Islama je bila, braćo i sestre, i jeste zavadi pa vladaj. Ovo je olašano prisustvom raširenog neslaganja u muslimanskom umetu. A na koji način, to sam objasnio u početku, u početku dersa, islamsko buđenje je uskoro našlo da se samo suočio sa velikim izazovom neslaganja i razilaženja koje je bilo iznad mnogih drugih izazova koji su oduzimali energiju iskrenim radnicima za islam. Energije su i dalje, ta ista energija je rasipana na opasnu stijenu čega neslaganja. Neki među omladinom identificiraju se sa ranim e, e, ispravnim prethodnicima Selefu Sali, a drugi su sljedbenici svojih šejhova. Jedna grupa je sebe e, pokazala određenim mesebom da u drugi nisu vidjeli potrebu za ovim uopšte. Među ovim grupama su se izmjenjivale i izmjenjuju dan danas različite optužbe za nevjerstvo, za štetne bidate, izdajstvo, špioniranje, potvoru, laž, stramote. Sve ove optužbe nisu trebale se izmjenjivati među braćom muslimanima, a da ne govorimo o tome što, su, što je se pomoglo uh, publiciranju kroz sve pristupačne medije, totalno zaboravljajući činjenicu da bolesni pokušaj da se utrne svjetlo islama su opasniji po opstanak umeta nego što su to razlike koje su bile među nama. Gledajući unazad, možemo vidjeti da su vodeći učenjaci svih škola imali razloge da opravdaju svoje razlike i mišljenja i umanje njihov uticaj. Glavni izvršioci neslaganja u naše doba nemaju niti jednu moguću bazu za opravdanje svojih razlika. Oni nisu ni muštehidi i osobe sposobne za ištihad. Oni tvrde da izvode svoje rešenja direktno iz Kur'ana i sunneta poslana vselem. Samo je primjerno da neko ko ima neko stvarno znanje ne smije se ponašati kao neznalica i optuživati i vrijeđati druge. To se nikako ne smije desiti osobi koja ima znanje, on treba da svati katastrofalne posljedice sa kojim se suočava islam i da želi da se brani od ovih opasnosti. Takav treba da vodi dušno brigu da ujedini srca i misli ljudi, čak i kada oni slijede različite mezhebe. U najmanju ruku trebali bi se čvrsto držati normi propisnog ponašanja kada se pojave razlike kao što su to činili plemeni učenjaci u prošlosti. Iskreni muslimani su se nadali da će islamsko budjenje postići najmanje dva cilja. Prvo, nadali su se da će dokrajećiti i uništiti heretičke i ateističke ideale i pogrešne i izvitopjerene ideologije i uticaje postižući to nadalo se da će se očistiti srca i nišli članova muslimanskog ummeta i ponovo uliti u njega šta istinsku akidu i islam krajnje je bolno da se zabilježi da su neki unutar muslimanski redova proračunato tražili da strežu krila ovog buđenja okivajući ga u okove slaganja k tamo, tamo gdje je to bilo potpuno nepotrebno operatori, skinite crvene svima, Allah vam dao svako dobro. Allah vam dao svako dobro, skinite crvene svima, Allah vas nagradio svakim hajrom. Jazakal hajr. Znači, rekli smo da su neki unutar muslimanski redova na to tražili da skrežu krila ove sahve, okivajući ga ušta u okove neslaganja tamo gdje je to bilo apsolutno nepotrebno. Rezultat je da su muslimani izbezumljeni svojim sve češće apsolutno nebitnim svađama. Njihovi napori su razbacani, a pitanja postala tako zbunjujuća i izmješana da je skoro bilo nemoguće ili je nemoguće razlučiti između sporednih i značajnih pitanja Allahove te bareke u tala Kad kažem sporedni i značajni, nema u, ša, u Mislim, ajde da kažem, malo manje značajni, jel da? Kako mogu? Neko će pitati. Takvi ljudi rješavati svoje probleme <clears throat> primjerno njihovoj važnosti i naređivati njihove prioritete na takav način da daju plodove islamskog života. Kako mogu? Učinci neslaganja među muslimanima ili obnavljanje njegovih uzroka je mora se braćo i sestre podvući velika izdaja islamskih ciljeva. To i hoće. Iste jačine bile i uništenje savremenog islamskog buđenja koje je davalo nade i stremljenja muslimana. To je smetnja maršu islama. To rasipa energiju oni koji ulažu napore za islam i može nauči na sebe šta? Allahovo te bareke ta'ala tala nezadovoljstvo ili srđbu ne daj Bože. Danas zbog ovih razloga jedna od najvažnijih obaveza muslimana uopšte i oni koji rade za islam posebno nakon vjerovanja u Allaha te bareke ve taala da se radi na ujedinjenju svih islamskih grupa i elemenata i svega što se može uraditi da bi se iskorijenili svi faktori koji uzrokuju neslaganje među muslimanima da bi se sklonili svi faktori koji uzrokuju neslaganje pitanje ime umete Muhammed alaih salatu wasalam. Ako se ispostavi da je ovo teško ili, hajde kažemo, ne daj Bože, nemoguće postići, onda hajmo sačuvati naše razlike na najmanju moguću mjeru unutar etika i normi ponašanja koje su postavili naši ispravni prijetornici Selefu Razlike u mišljenju ne mogu spriječiti izvorno susretanje srca da bi se unio preporod u plemenski uplemeniti halalite i, i cijeli islamski život. Ovo može biti postignuto kad, braćo i sestre, samo kad su namjere čiste i čiste samo u ime Allaha te bareke u ta'ala. Kada ovo postane stvarnost, kada budemo ovako razmišljali, podrška i uspjeh od Allaha te bareke u ta'ala neće izostati. Uzroci razlika mišljenja se mogu prirodno razlikovati od jednog vremenskog doba do drugog. Svako vrijeme ostavi neke od svojih problema kojem stupajućem dobu, ono koje dođe iza, jel da? Danas, jedan od najvažnijih i najistaknutiji uzroka razlika među muslimanima je nepoznavanje islama ili pogrešno znanje o islamu ili svjesno pogrešno tumačenje Allahove Tebareke o ta'ala vjeri. Svega od ovog ima pomalo. Okupatori su precizno znali gdje je muslimanski umet bio najranjivljiv i počeli su tako uvoditi šta? Obrazovne programe i institucije za konoliziranje muslimanskih umova i mijenjanje njihovih ideja da bi udovoljili svojim interesima i svjetonazorima, to jest svojim podnavnim zlacima gospodarima. Politika, ispiranja mozgova je sračunato uradila braćo i sestre da muslimani danas nažalost prihvataju ovaj novi as i ne vide ili vide subhanallah anti-islamski svjetski poredak ne govorim ovo o selu, o gradu nego novi anti-islamski svjetski poredak u ime čega? u ime napretka i modernizacije po evropskom modelu Zar nismo toga svjedoci? Oni su tvrdili da je uspon napretka i civilizacije u Europi bio jedino moguć kroz šta? Kroz odbacivanje zakona utemeljeni na vjeri. Zar nisu zagrlili? Zar nisu zagrlili i pozivaju njihovim zakonima? Vjera kao takva tvrdili su i tvrde, je ništa drugo do smetnja koja sprečava čovečanstvo od zadobijanja slobode i napretka. Mašala kako su pametni. I mi smo toga, braćo i sestre, danas i te kako svjesni da su mnogi nasjeli na ovu fitnu šeitana, to je fintu šeitana, bolje rečeno, izdušno stoje na vratima demokratije, Wallahi. i zamislite, pozivaju da se kroz ta vrata uđe I za ti vrata čeka džene. La ilaha illallah. Danas smo toga, braćo i sestre, svjesni. Mnogi su nasili na ovu fintu šejtana. I stoje na vratima demokratije. Drže ključeve od demokratije i zamislite, pozivaju da se kroz ta vrata uđe i tamo nas iza kao čeka džennet islam, vjera kojom je Allah jedino zadovoljan. Wallahi, wallahi, odvratno je navoditi ovakav primjer, a li da pozivamo ovako nešto i mogu slobodno nazvati iblis na vratima demokratije poziva u džennet. La haula wala kuvvete illa billah ove tvrdnje su mogle biti u velikoj mjeri istinite, braćo i sestre, ali kad gledamo na kršćanstvo i druge religije, ali one za sigurno ne mogu biti primijenjene na islam, jer on promovira i daje čovjeku sreću i realizaciju njegovih potreba vođenom Allahovim tebareke tebarekevu ta'ala svjetlom. U naporu da se umet odvoji od ovih od osnovnih izvora svoje vjere, islamskih korijena, ovakvi imperialisti su postavili prepreke i sankcije protiv islamskog obrazovanja. Mi smo toga svjedoci. Ali nikad to ne bi bilo ostvarivo bez propagatora takvih ideja obučeni u odjeću bogobojaznosti, takvaluka i bradama i odorama. U drugu ruku, studenti koji su stupili u moderne škole po evropskim ili svjetskim principima kako hoćete, su zadobijali posebnu pažnju i vrata raznolike mogućnosti su bila otvorena prema njima. Ne trebam govoriti kakva. Oni su odgajani kao novi lideri ummeta. Na ovakav način, omča se zategla oko vratova oni koji su bili zainteresirani za proučavanje islama. Kakav je objavljen? Putevi za traženje takvog znanja su takvima bili blokirani. Oni nisu ti pod navnim znacima budući lideri, imali snage jer su upali u veliku kolotečinu. Nisu imali snage da se oslobode od tog stiska koji im je nametnut čak ni nakon završenih škola, jer je put ispred njih konstantno postajao blokiran zato što su temelje pokvarili. Oni nisu imali kapaciteta da izvedu ulogu zbog koje su učili, koji su učenjaci ili kao učenjaci trebali preuzeti u društvu i ostvariti poruku koja im je bila povjerena da podijele miraz Muhammeda sallallahu alaihi wasallam a ne nekakvog demokrate ili novotara sa zatvorenim vratima mogućnosti izgubili su su svoju nezavisnost njihova je ličnost oslabila i bili su postrekivani da se priključe zvanišim religijskim organizacijama postavljenim da služe unaprijed planiranim i ograničenim ciljevima bili su nesposobni da idu izvan ovoga imajući u vidu da im je bila zanijekana mogućnost da imaju svoju ulogu u društvu kao rezultat ljudi su izgubili vjeru u njih i tako će biti sa svakim onim koji tako uradi mu pokušaj da se produbi jaz između umeta i njegove vjere da se ukinu korijeni Osnove koji su ga vezali za šerijat, anti-islamski imperialisti i njihove sluge su pokušali da smjeste islamsko istinsko znanje u zatvor i da tamo truhne. Wallahi neće uspjeti nikad. Otvoren je prostor za strane ideologije koje su privlačno nuđene omladini, narodu, običnim masama, ali su ih u stvari samo izlagale bolu, brizi i gorčini. Svaka vrsta ideologije im je bila prezentirana od komunizma, socijalizma, nacionalizma i evo i do demokratije. Kako god divno bile upakirane, one su samo služile ili su poslužile da se poveća jad i osramoti uslimanski umet dotad nezabilježenog nivoa. Međutim, Mnogim muslimanima je postalo jasno da je islam jedini sposoban da izliječi probleme umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, uzdižući ih iz pada i zaustavljajući uzroke koji su i doveli do tog stanja. Allaha molim da svake one pomogne ovim. Nakon lutanja u mraku odlučili su se okrenuti islamu iz brige prema samima sebi i svojoj vjeri kada su se suočili sa problemima pravilnog svatanja vjere i traženja znanja o njezinim zakonima, ovo su drugi, oni su se obratili knjigama koje im nisu mogle dati vjerodostojno, kompletno i sveobuhatno razumijevanje ovog sistema. Bili su nemogućnosti da dobiju, da dobiju znanje o njegovim namirama i svetoj prirodi ovih, kako hoćete nazovite, zakona. Ovo je stanje muslimana u odnosu na islam danas. Muslimanski umet se podijelio na male grupe i frakcije. Postoje oni koji su krenuli leđa islamu i vagaju između istoka i zapada. I njihova jedina veza sa islamom su njihova imena i davna islamska zaostavština djedova. Da nije određeni bojazni, vjerovatno bi prekinuli sve veze sa islamom. U stvari su ih prekinuli. Postoje drugi koji viču da se vrati islamu, ali kad to učine, onda idu različitim putevima i završavaju u međusobnim neslogama i razmiricama. Ovo ih čini lahkim plijenom za neprijatelje islama. Ovo ih čini lahkim plijenom za neprijatelje islama. Ovo ih čini šta? Ra kretanje različitim putevima i završavanje pošto su različiti u međusobnim neslogama, jer uzvišeni to neće složiti. To ih čini lahkim plijenom za neprijatelje Islama. Svugdje i vladari okruže i ne daju im izlaza. Sa njima je svršeno potpuno prije nego što uspiju da vrate svoj balans i nađu pravi put. Sada, braćo i sestre, kada je bolest koja je zarazila i mučila umet tako dugo, otkrivena, trebamo dati lijek i sebi zacrtati jednom za sva vremena put ka oporavku umeta. Iskreni muslimani koji su angažirani na putu promocije islama dave, koji su duboko svjesni bolne stvarnosti situacije u kojoj se nalaze muslimani, trebaju tražiti grupe talenata muslimanske omladine, omogućiti, omogućiti im najbolje uvjete za studiranje šerijatskih nauka, Ovo bi trebalo biti u rukama nekoliko preostalih učenjaka koji su poznati po obimu svog znanja, iskrenosti, pobožnosti i razmišljanju i koji imaju jasan uvid u namjere i prirodu Allahovog tebara kao tala šerijata. Ovi učenjaci bi trebali preuzeti principe šerijata i metode plemenitog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ova kombinacija će nadati se trasirati put za islamsku sahu i pomoći umetu da povrati svoju snagu integritet kakvog su imali, kakvog su imali prije. U ovom procesu on će ponovo preuzeti na sebe vodeću ulogu i spriječiti čovječanstvo od crljanja i strmoglavice dan za danom ka nesreći. Ne postoji spas za čovječanstvo osim islam, ne za muslimane, kažem. Ne postoji spas za cijelo čovječanstvo osim za islam. Dra, drugo, muslimani proživljavaju krizu čije dimenzije, kažem, intelektualno primjećuje samo malo ljudi da bi se uhvatilo u koštac sa ovom krizom muslimani moraju ispraviti svoj način razmišljanja i uskladiti ga sa Kur'anom i sunnetom sve je ovo sve je ovo zahvaljujući činjenici da je islam bilo daleko od života muslimana postoji ogromni jaz između islamskih ideala i stvarnosti islamskog svijeta. Nemuslimani vide islam kao oblak koji ne daje kišu i stoga ne oživljava zamrlu zemlju ili ga vide kao vodu na velikoj stijeni na kojoj niti vegetacija, niti plodovi nikada ne rastu, ali ćemo i razvrlosti inšala. Ovo je zato što su muslimanska srca postala umrtvjena i okorala hrđom. Njihove oči su postale mutne i teško mogu razlikovati dobro od zla. Postalo je više nego evidentno da su različite obrazovne institucije u muslimanskom svijetu krahirale u uzdizanju iskrene, izbalansirane muslimanske ličnosti. Sveučilišta koja su uspostavljena, u, kažem sveučilišta po davnim znacima, u muslimanskim zemljama po zapadnom modelu ne vide kao dio svog napora pripremu za podizanje muslimanskih učenjaka u svim granama znanja. Umjesto toga, oni vide svoj napor u pripremanju učenjaka zavedenih zapadnim naukama kako brzo takvi visoko obrazovni ljudi okreću leđa osnovnim vjerovanjima islama i njegovim ciljevima i namjerama. Ovi univerziteti proizvode generacije čiji je osjećaj pripadnosti islamu slabo, čije je razmišljanje konfuzno ili više nego konfuzno i koji su u nemogućnosti da upotrijebe svoje znanje u službi ummeta Muhameda sallallahu alihi wasallam obrazovne institucije koje se gledaju kao islamske, kao El Elashar, jel da, i drugi univerziteti, koleđi i instituti postavljeni su po sličijim smjericama. Bilo to kome pravo ili ne, savršeno mi je svejedno. Oni su postigli ograničen uspjeh za dobrotu umeta. Oni su uspjeli da proizvedu neke odlične specijalne u nekim određenim šerijaskim znanostima ali nisu uspjeli da obezbijede umet sposobnim muslimanskim učenjacima i misliocima sposobnim da predstavljaju islam kao cjeloviti sistem sa jasno određenim namjenama i ciljevima. Takvi učenjaci nisu bili sposobni da se suoče sa savremenim izazovima i da ih prevaziđu sa svojom braćom muslimanima i muđahidima. U ovom procesu islamska misao nije uspjela da oblikuje razmišljanja muslimana i smjer njihovih života. Kao rezultat toga, muslimanski umovi i srca su ostala široko otvorena za upijanje čega pa svih vrsta ideja nisu mu dali islam, ne daju mu šerijat, ne daju mu džihad, pa je počeo da upija sve vrste ideje koje su namijenjene upravo čemu? Pa rušenju islama, rušenju njegove vjeri. Gutaš, izvaćeš nešto i jedeš i stavljaš u svoj mozak što upravo e, bude uzrokom da ti sruši tvoju vjeru. Muslimani su postali nesposobni za rad i na problemima koji se suočavaju skoro u svim sferama čovjekovog života. Oni su naprosto zadovoljili, zadovoljili su se da prenose i imitiraju šta drugi misle i rade. Takvi su muslimani današnjice, nažalost. A ovo slijepo usvajanje stranih ideja u praksi je stvorilo neslaganje i svađu među raznim dijelovima ummeta. Ova neslaganja su najčešće rješavana u korist koga zapadnih grupa halalite koje su kulturno podređene zapadu, umjesto ujedinjavanja svojih redova i zajedničkog rada na suočavanju sa ovim prijetnjama koji nam dolaze svima generalno i izazovima, predani muslimani su, nažalost, postali na angažiranju, angažirani i stali sve na prepiranje oko spornih pitanja. Ovo je uglavnom zbog one, kako smo rekli, intelektualne konfuzije i neuspjeha da se razlikuje između dijela i cijeline, između krajnjih ciljeva zakona i njegovih istaknutih principa, da kažemo, jel da? Ovo je uglavnom zbog toga. Mi smo u gorućoj potrebi za ispravnom i snažnom ulemom i, i muđahidima umeta koja je izgrađena na svatanju duha islama, njegovim krajnjim ciljevima, njegovim općim principima i sprovedi njegovi zakona izvedeni iz originalnih izvora Kur'ana i sunneta Muhammeda ali i salatu wasalam također trebamo polučavati nasljeđe i metodologije naših ispravnih prethodnika jer su oni izučavali i ponašali se po originalnim izvorima u ranim slavnim vremenima. Ovo će nam omogućiti da postignemo jasnu i kompletnu predstavu da je islam islam ini put i spas muslimanskog ummeta i da on sadrži idealno rješenje za sve probleme kada je umet kada je umet dakle čvrsto i ispravno uspostavljen i sposoban da prepozna svoje rane slabosti i izvor svoje bolesti koraci moraju biti poduzeti da se dođe do potrebnog lijeka i da se svati željeni cilj će nesumnjivo postati postati jasni. Ova jasna prestava će okupiti umet Muhammeda a.s. oko osnova islamske vjere i izvući će ga iz svih šetanskih varki i manipulacija. Važno je za muslimane da shvate da ako je Allah te bareke ovo te naš gospodar učinio Kur'an kako lahkim za pamćenje i obezbijedio nas obilnim izvorima za proučavanje sunneta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem pokreti i inicijative da se izvedu zakoni iz ovi izvora su ispunjene teškoćama i moraju braću i sestre biti poduzete sa opreznošću sa opreznošću ovaj zadatak zahtjeva adekvatnu pripremu kao dodatak brojnim vještinama koje su specijalisti u raznim poljima davali i daju daju, na primjer, hadis, tefsir e, i tako dalje, fik. Svaki sud koji musliman dadne bez punog znanja i primjene ovih zahtjeva koje zahtjeva od njega šerijat Allaha za vođel je ništa drugo do proizvoljno razmišljanje i nagađanje ili gruba procjena do koje se stiglo bez upute ili pravog, pravog znanja. Kogod pokuša da načini sud na takav da kažemo riskantan i te kako riskantan način ukrcava se na opasan put i može neka nas Allah saštiti svi od toga učiniti sebi veliku nepravdu Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Kogo tumači Kur'an bez znanja, neka sebi pripremi mjesto u džehennemu. Ti znanja zahtjevan za tumačenje Kur'ana i donošenje sudova se ne postiže čitanjem jedne ili dvije knjige. To je jasno. To zahtjeva izdvajanje ogromnog vremena i truda kako bi se onaj koji traži obezbijedio alatima koji će mu omogućiti da pretražuje polje islama i islamskih disciplina. Da bi se postigao uspjeh, ovaj način proučavanja mora ovisiti o istrpnom istraživanju vođenom pod vojstvom nekoga ko posjeduje neophodno znanje i uvid i koji je motiviran dubokom svijesti o Allahu i željom da traži samo njegovu nagradu. Treba istaći da je šerijat Allah azzawajal objavljen da donese sreću i napredak čovječanstvu u ovom životu a i na ahiretu on traži da se ostvare najbolji interesi ljudskih bića u harmoniji sa mentalnim kapacitetima koji mi je Allah tebareke tebare kevotala obdario dakle na svim ostalim njegovim stvorenjima šerijat kao milostiv, ko što i jest, ne uključuje ni jednu stvar koja je nepodnošljiva ljudskom biću. Allah te bareke od tala kaže i u vjeri vam nije ništa teško propisao. Kaže uzvišeni u prevodu značenja i u vjeri vam nije ništa teško propisao. Halalite, poslušajte ajete gospodara, ništa teško, pa zašto uzeti ono što sigurno neće proći pored onog što nije teško, pa zašto uzeti ono što sigurno neće proći kod Allaha za veđel, pored onog što nije teško i još to govori naš gospodar Tevara Kevotala i uvjeri vam nije ništa teško propisao da li mi uopšte vjerujemo Allahu uzvišeni kaže da uvjeri nije ništa teško propisao Allah je učinio lahkim svojim robovima i življenje i funkcionisanje u skladu sa njegovom vjerom i u atmosferi ljubavi Allaha Tevara Kevotala Allah kaže, Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoća imate. Allah želi da vam olakša teret, jer Allah zna da je čovjek stvoren kao nejako biće, kao što je rečeno. Svi šerijatski zakoni su za dobrobit ljudskih bića kao Allahovi robova. Oni su tu da donesu prednost ljudskoj vrsti i nema naravno. Allah nikakve koristi od njih, jer je Allah, Tebareke, Otala, slobodan i neovisan od svih traženja i vrijedan svake hvale, alhamdulillah. Stoga je naredba da se razumijevaju različiti dijelovi šerijeta. Kogod nema sposobnosti shvatanja ciljeva šerijeta i ne razumijeva njegove osnovne principe, nikad neće moći adekvatno raditi sa sporednim granama i detaljima Allahovog zakona, niti u njihovom prirodnom kontekstu. Postoji saglasnost među muslimanskim učenjacima da zakoni Allaha za ođel šarijata svi do jednog imaju kao svoj osnovni uzrok realizaciju općeg dobra cijelom čovečanstvu. Jedna od najvažnijih odgovornosti koje bi svi muslimani trebali biti svjesni je dužnost da se očuva bratstvo i solidarnost muslimana. Dio ove dužnosti je, braćo i sestre, da se odlučno izbjegne bilo šta što nam može oštetiti i oslabiti veze dio ove dužnosti ponavljam je na nama da odlučno izbjegnemo sve što će nam proizvesti mržnju i oslabiti veze savjetujem vas izbjegavajte sve ono odlučno što može naštetiti i oslabiti naše veze očuvanje bratstva je jedan ibadeta kroz koji postižemo Allahovu tebare kevotala blizinu i sve e, teškoće ćemo sigurno tako lakše, lakše prebroditi kako bi se obnovio muslimanski život. Dovoljno je spomen da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam probudio u nama odvratnost prema nejedinstvu kažnjavanjem najistrožnijim kaznama one koji su promišljeno koji su se promišljeno odvojili od zajednice džemata Ne moramo ponaš, ponavljati o kakvom se džematu radi, jel da kad, uh, uče, kad se govori o sunata o džemata, taj jezik se, ja mislim, već dovoljno poznaje. Ne treba uopšte pojašnjavati onom ko zna šta je džemat, šta je to i kakav je džemat i koji je to džemat koji smo se dužno dužni pridržavati hvala Allahu, to je ostalo iza nas. Iz ovog razloga svaka tendencija da se zaboravi islamsko bratstvo ili bude nemarno u tome zbog bilo kakve razlike u mišljenju je nešto što ni, brast, što ni jednom muslimanu nije dosvoljeno da učini. Šta više, on treba biti oprezan dovoljno da ne upadne u zamku nesloge koji su postavili ko? Niko drugi nego neprijatelji Islama. Ovo posebno zbog toga što u našem dobu mnoge neprijateljske snage i nacije su okrenute protiv nas. Želeći da ugase iskre vjere koji su nanovo upaljeno srcima vjernika. I vi ste toga svjedoci šta se radi Danska, Francuska, Belgija, Luksemburg i tako dalje i tako dalje. Na sve strane žele samo da oskrnave šerijat i Allahovu vjeru te bareke o tala. Zašto? Zato što su se počeli brinuti jer su vidjeli ljude koji su počeli da se brinu o Allahovoj te bareke o tala vjeru. Ništa drugo, samo radi toga su se digli. I vidjeli su ljude koji će uz Allahovu te bareke o tala pomoći sigurno iz ove brige zarađivati Allahovu tebara keotala pomoć i zadovoljstvo tražiti samo blizinu svoga gospodara šta više ume treba biti oprozan da se ne upane u te zamke ovo posebno zbog toga što danas svi žele, svi žele danas uništi svojim rukama oni žele da samelju u prašinu nježne izdanke koga? Islamske sahve. Bratstvo ime Laha jedinstvo srca među muslimanima je visoko na, na listi dužnosti postavljenih muslimana. To je blisko važnosti dužnosti kako bi se uz Allahovu pomoć tako uzvišeni nama smilovao i složio, složio naša srca. Znači, E, postoje različiti stupnjevi zabrana, uzrokovanja štete muslimanskom bratstvu također dolazi na vrh najistrožiji zabrana. Zbog ovoga odabirati ono što zbog ova su Selefu sali halalite, kada bi bili suočeni sa kontraveznim nekim pitanjem što bi moglo pocijepat, često da birali ono što je prihvatljivo nad onim što je poželjno, da bi šta zadržali jedinstvo i ne ostavili prostora za svađu i prepirku. U ovom duhu oni bi zaboravljali ono što je u njihovom viđenju bilo preporučeno ili mendub, a naprosto činili ono što je dozvoljeno džajstvo. Vidjeli smo, a neko što to danas neki želi svjesno uvoću haram i onda hoće da se mi ujedinimo. To neće nikad uspjeti. To neće nikad uspjeti. To neće nikad uspjeti. Vidjeli smo duboko poštovanje i svatanje koje su Selefu Sali imali jedni zadruge i njihovu predanost jedinstvu i brastvu. Niko međutim ne treba preraniti sa zaključkom da naša sklonost očuvanju brastva i solidarnosti muslimana povlači bilo kakvo odbacivanje fundamentalnih islamskih vjerovanja koja nisu otvorena ni za kakvu spekulaciju ni kompromis. Ovdje popuštanja nema. Ovom metodom, nažalost, danas mnogi pokušavaju. Odlučnost da se suprostavi neprijatelji umeta će nas priječiti odvezivanja sa onima koji nemaju ljubavi prema islamu kontraverzna pitanja koja ne bi trebala prouzrošiti bilo kakvo nejedinstvo među nama su ona koja su već prepoznata od strane prijašnjih učenjaka. Samo ih trebamo slušati. Oni su upravljali ovim pitanjima na najbolji i poštovanja dostojan način. Opće je poznato da je šerijat klasificiran kao mnoga djela ibadeta na ono što je poželjno, neobavezno i dozvoljeno. Prema tradiciji Selefu Sali, dobra djela pobožni koji će doći u kasnijim vremenima će biti smatrana kao mahane u očima rani predani ashaba. Kako kaže Hasan al-Basri, Rahimullah, tabi tabinima, kaže da ste vidjeli prvu generaciju muslimana, bili bi zabrinuti do kraja, on govori ovo trećoj generaciji muslimana da ste vidjeli prvu generaciju muslimana bili bi zabrinuti do kraja pa im kaže zašto vidjeli bi da je ozbiljni među vama kao onaj među njima koji je neozbiljan a trudbenih među vama onaj koji radi i bori se kao onaj među njima koji nije ništa radio la havla vola kuvete illa billah pa na koga da se onda mi na koga mi da se, da se ugledamo U svijetlu ovih izreka bilo bi sigurno reći da onaj ko očekuje da svi ljudi, bez obzira njihove okolnosti, individualne sposobnosti, jel da intelektualne, svate idealnu viziju islama, postavlja cilj kojeg nije lahko dokućiti. Ovo ističe jasnu potvrdu činjenice da ljudske sposobnosti i napori i energije koje se troše variraju kako od osobe do osobe. Nisu svi i isto, iste intelektualne svijesti. Zato postoje razni nivoji badeta i pokornosti i ovo će biti odraženo u različitim nivojima vjernika u džennetu Allah, molim da nas sve uvede tamo. U svom tefsiru, na strani 139 Ibn Džerir al-Taberi prenosi da su neki ljudi stredili, streli Abdullah ibn Omera, sina Omera ibn Hatava u Egiptu i rekli mu vidimo učenje Kur'ana, kirajete, jel da? koji se drže neki ljudi, a neki ne. Želimo vidjeti Emirul Mu'minin, Omer ibn Hataba, da ga pitamo o ovim stvarima. Onda su otišli sa njim kod Omera, radi Allahu Anhu. Abdullah je rekao svom ocu, zašto su došli i bili su pozvani da se susretnu sa njim. Kad su se okupili? Omer ibn Hatab je pogledao najbližih čovjeka i pitao, reci mi istinitu tako ti Allaha i prava Islama na tobom. Jesi li proštao cijeli Kur'an? Da, kaže, jesam, jesam, jesam. Jesi li se ponašao po svemu što se odnosi na tebe? Tako mi je Allah, ne, odgovori čovjek. Jesi li striktno slijedio Kur'an u svemu što vidiš? Jesi li ga slijedio u svemu što govoriš? Jesi li slijedio u svemu gdje god su te tvoje noge nosile? Omer je zatim postavio isto pitanje svakom prisutnom. Kada je došao do zadnje osobe, rekao je Neka Omerova majka izgubi svog sina. Neka Omerova majka izgubi svog sina. Da li vi sada očekujete od mene da ne natjeram ljude da slijede čitavu Allahovu higu? Naš gospodar sigurno zna, dalje govori Omer, radi Allah, da mi imamo mahala. A zatim je proučio kuranski ajed, kome uzvišeni kaže, ako se budete klonili veliki grijeha, oni koji su vam zabranjeni, mi ćemo preći preko manji ispada vaši i uvešćemo vas u divno, u divno mjesto. Zatim je Omer upitao, da li ljudi iz Egipta znaju o njihovom dolasku, da bi načinili ove primjedbe, srećom po njih, oni rekoše, ne, ne, ne, ne, ne znaju, a me ono primijeti da znaju, učinio bi ja vas primjerom njima. Duboka je lekcija, braćo i sestre, koju Omer Emen Hatab razjasnio ovom događaju. Ona ukazuje da je vizija koju Kur'an drži za muslimana model koji mora pokušati i mora se pokušati realizirati i dostići I mora se dostići, kada god ne uspije u ovom pogledu, kao što je neminovno, treba shvatiti da je Allahova milost u istinu beskrajna i da se trebamo truditi da je do nas, kada izbjegava velike grije u najmanju ruku, takav čovjek je sigurno na putu da dosegne ogromno dobro, inša Allah, on međutim ima obavezu da se konstantno trudi ka idealnoj viziji da se ne zadovoljeni nekakvim minimalnim standardom na što to danas mnogi pozivaju i rade. Kada su rani učenjaci imali razlike, imali su ih iz objektivnih razloga. Kad kažemo objektivni, onda nećemo, niti smijemo, ni malo, ni malo sumnjati da li su ili ne bili objektivni razlozi. Jel da? Svi su oni bili muštehidi, kvalificirani i sposobni da se uključe u te, u te probleme. Svaki od njih Iako bi načinili, jel da, neovisni sud o nekom pitanju, različiti, svaki od njih je bio angažiran u velikoj mjeri i potra, iskrenoj potrazi za istinom. I to nije pravilo nikakvu razliku nikom od njih, ako istinu o nekom pitanju otkrio bilo ko drugi. Da bi pomogli muslimanima da razbiju i da se drže izvora i propisni normi edeba, edeba ahlaka u radu sa razlikama trebaju biti oprezni konstantnih opasnosti i prijetnji kao i bolesti strategija koje stalno donose neprijatelji islama da bi eliminirali one koji su prethodnica islamskog buđenja i davi sahvi Allah, molim da bude oti. Ove strategije su nasiljanje protiv svi koji se bore za islam, bez obzira na mesed ili bilo koju razliku u orientaciji. O, muslimani, hoćete li jednom ovo shvatiti? Ove strategije i ova borba je bez obzira na mezeb ili bilo koju razliku u orientaciji, njima je sve jedno, imao bradu, nemo, on hoće da te sredi. U ovoj situaciji svako neslaganje među muslimanima, svaki pokušaj da se učvrsti neslaganje ili bilo koje izdrugivanje propisnog ponašanja Allahove vjere i potpomaže ono svak, u svakom slučaju potpomaže rušenju ciljeva umeta i zločin koji ne može biti opravdan ili oprošten. Na zabudi nikad nećemo biti zajedno. Nakon, iznad svega ovoga, Na nama je da sačuvamo duboku bogobojaznost, da se bojimo Allaha te Tebara Kavotala, javno i tajno, i da tražimo njegovo zadovoljstvo, kako u vremenu sloge, tako i u vremenu nesloge. Moramo imati odlučnost da tražimo za islamu i da produbimo naše osjećaje i razumijevanje Islama Allaha za vađel, oslobođeni od ličnih protjeva i stranih uticaja. Ovo je ključ uspjeha. Moramo biti odlušni da radimo za Allahovu vjeru, oslobođeni od svojih vlastitih protjeva i negativnih uticaja koja dolaze od bilo koga, ma kako da se on zvao i ma kakvu titulu da imao i ma na kakvoj poziciji taj čovjek bio. Trebamo biti svjesni kako ovi negativni uticaji djeluju i kako nas zavodi. Ummet je dovoljno propatio, ummet dovoljno pati, ne treba više, moramo ustati. Ummet Muhammed a.s. mora da se probudi. Skidajte sa sebe okove neznanja, skidajmo sa sebe jaram ove potlačenosti, moramo skidati sa sebe ove patnje. Sad je vrijeme da dođemo do naših osjećaja jada i ustrajno slijedimo pravi put u svjetlu Kur'ana i sunneta drugčije nećemo uspjeti. Mi gajimo nadu da će Allah te bareke votala kroz napore dobrih muslimana ove ili ne znam koje generacije iza nas izbaviti ummet i dovesti ga do obala sigurnosti i bezbjednosti nakon stoljeća opasnih tumaranja i grešaka u koje umet Muhammed alaih salatu wasalam pao. Molimo Allaha tebareke wa ta'ala da nas poduči ono što nam je od koristi. Allaha molimo da nas poduči ono što nam je od koristi i da ujedini srca muslimana jer jedino on to radi. A ako znamo, a znamo da to jedino uzvišeni radi, samo će nas ujediniti oko njegove riječi i sunata Muhammed alaih salatu wasalam. Nikad nas neće ujediniti nakoliko mi varali i lagali sede oko bidata, oko parlamenta vremena, tako gluposti ili ne znam čega već. Samo će on spojiti naša srca oko Allahove tebare kevotala knjige i sunnata Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Pravite vi kakve hoćete, neka rade, neka izmišljaju kakve hoće programe, statute ili izmicauze. Nema statuta osim Allahovog tebare kevotala. Nema drugog zakona osim njegovog. Moramo se vratiti njemu svi. Moraju naše duše da krenu podaršiti. Naše duše moraju da krenu Kur'anu i sunnetu, mora da krenu Allahu, a kada krenu Allahu to može biti samo jedan jedini put i znak da je to Allahu, a to je Kur'an i sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, onda će nam Allah azza wa jel spojiti srca, onda će nam Allah spojiti srca. Molimo Allaha te bareke ve taala da nas okoristi onim što nas je podučio i poveća naše znanje. Molim Allaha da mi oprosti ono što sam pogriješio, to je od mene. Jer šeitana što sam pogodio te od njega te bareke o teala i hvala mu na tome, i hvala mu na tome. Molim Allah da nas ujedini u potrazi za istinom, uputi napravi put i kruniše sve naše akcije uspjeha. Molim Allah da nas sačuva zla od naših misli i dijela Molim Allah da nas zaštiti od besmislice, podijela i cijepanja njegova užeta koje je nekada bilo čvrsto, upredeno i snažno i jako. U njemu tražimo i kod njega tražimo utočište i na njegovu moć se oslanjamo. Sva hvala pripada Allahu Tebare Kevotala i posljednja dova je Alhamdulillahi Rabbil Alimin. Allahu Tebare Kevotala molim da vas nagradi za sabor braću i sestre Allah molim da pomogne našu braću muđahide u Iraku, u Afganistanu, u Palestini molim Allah te bareke da od nas odagna kukavičnog strah, tudišnog i tugu molim Allah te bareke da sjedini srca muslimana molim Allah uzvišenog da uputi cijelo čovečanstvo Allah te bareke molim da sve one koji rade na uništavanju njegove vjere i ubijanju njegovih robova da ih kazni rukama muđahida. Allah te bareke wa ta'ala molim da nas učvrsti na putu istine, da nas sastavi sa poslanicima, šehidima i sa iskrenim. Rekho vam, molim Allah da oprosti imeni i vama. Alhamdulillahi rabbil alemin, subhanike, Allahumma i bihamdik, ašadu in la ilaha in wa atubu lijek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وجدت هذا السر في تقواك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا فليسخطوا أنا لم أعد أسعى تمدني بهداك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما قال عالكاظم لا تتهاون إلى الامريكي صاحوا يا بوش الحق علي يا بوش الحق علي كوي تراجش Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. صحوا يا بوش الحق علي يا بوش الحق علي كريني كوتن vjernika. na portalima Znači www.stazomislama.com i www.esunne.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kutubhana, video i audio, downloaden afire, Kur'an i tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.pauta.com Soba Put Vjernik Allahove robovi koji me strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih minbera. www.altalk.com Soba put vjernika La tithawan Ila mliki